Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts i ignāciskie termini. Burts p pamestība arī tumšā ielēja. Tā tad pamestība, nomācošs dvēseles stāvoklis, pretējs mierinājuma stāvoklim, kam raksturīgs nemieris, bezcerība un mīlestības trūkuma izjūta. Pamestību izraisa dažādas tieksmes un kārdinājumi, kas rodas no sajūtas, ka cilvēks ir atšķirts no dieva. Pamestībai pēc svētā Ignācija var būt trīs galvenie iemesli – Pirmais – cilvēka nolaidība. Otrais – dieva pieļauts stāvoklis, lai viņu pārbaudītu. Trešais – lai sagatavotu uz dziļāku dieva pazīšanu. Pamestības sajūta rodas, kad dzīvē ienāk nemiers, zūd cerība. Garīgo pamestību reizē var ierosināt arī vilšanās cilvēkos – grūti panesama cilvēku izturēšanās, personiski emocionālie modeļi. Tad persona ir vēsa, bēdīga, jūtas atdalīta no dieva, pamesta. Tai zudusi garīgā garša. Taču garīgie tēvi iesaka vairāk lūgties, būt pacietīgiem un gaidīt garīgo iepriecinājumu, mierinājumu. Tomēr ienaidnieks rada šo dvēseles tumsu, kad cilvēku pavada sirds nemieras un raizes, lūkšana kļūsi sausa, vairāk interesē pasaulīgas lietas, materiālais komforts, tukšinieki, rodas šaubas, pats linkums. Tā var ilgt vairākas dienas, pat ilgāk. Bet tiek ieteikts vairāk lūgties, Dievs to nedod, bet pieļauj, ka ienaidnieks noved šajā pamestības stāvoklī. Un arī iesaka parasti garīgie vadītāji neko nemainīt. Tomēr viņi arī saka, ka reizēm ir jāmaina vide. Svarīgi ir izturēt līdz galam. Šajā laikā pamestības stāvoklī esot varam lasīt īņķa grāmatu, vai arī Iesai grāmatas 43. nodaļu, 1 līdz 7. pants. Un tagad neliela iedziļināšanās. runājam par pamestību, kā par tādu garīgo pārbaudījumu no dieva puses. Bet, manuprāt, biežāk varam pieredzēt šo stāvokli pie greciniekiem. Greciņieki arī pārdzīvo tādus stāvokļus, pamestības stāvokļus, kad greko un sirdsapziņa viņam pārmeta, ka nedrīkst tā darīt. Un pamestība tā ir dieva dāvana, lai atgrieztos, lai mainītu savu dzīvesveidu. Tāpēc ir ehm, tas stāvoklis, kurš mums aicina uz kādu izmaiņu, uz atgriešanos. Arī pamestība ir dieva dāvana kādreiz. Ne tikai tāda garīga veida, bet arī morāla. Ka varam jūties slikti, tāpēc, ka daram slikti kā kļūdāmies mūsu dzīvē, un tagad Dievs mums sūtā tādu it kā bremzi mūsu dzīvē, lai mēs padomātu par to, kā un ko dārām. Tātad pamestība tas ir arī Dieva dāvana un instruments, ar kuru varam izšķirt, vai varbūt ko darām labi un ko darām slikti, un mainīt šo rīkojumu. svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Jēdzienu skaidrojošo vārnīcu gan vietnē katolis.lv, gan Radio Marija Viļņos veido māsas kalpones Ginta, Inese un jezuītu tēvs Tadeušs. Tas viss notiek viestura vizuļa stingrā uzraudzībā.